Rubrik vun der Zubaya Bahai, um Mikro de Jean-Marie Nau. Dis Weekend feiern Bahai überall auf der Welt, hier Deklaration von ihrem Begründer Bahaula, an der Dalioa, den 20. April. Ein Mond wird rund, Den 21. März hu 6 Millionen Bahai hier Leiit Joer gefeiert. Immer mehr méi Öffentlichkeit sich für das, was die Bahai Communityit an der Welt mischt. Heilo Beispiele von öffentlicher Unerkennung bei Eis an Europa. Aus Ulaies vum Bahai Nae Joer huet de britesche Premier Tony Blair de Bahai a Großbritannien dese Message geschickt. J'ai une vision claire d'une Grande-Bretagne multiculturelle dans laquelle la contribution de chaque communauté ethnique, culturelle et religieuse sera mise en valeur je suis déterminé à faire en sorte qu'il y ait une société vraiment dynamique, dans laquelle des peuples d'origine ethnique, culturelle et religieuse différentes puissent vivre et travailler ensemble, tout en conservant leur identité distinctive dans une atmosphère de respect et de compréhension mutuelle. Les Bahaïs britanniques font une contribution significative dans le sens de la réalisation de cette vision. Et grâce à cela, nous sommes un pays plus fort et meilleur. Il est particulièrement important que nous célébrions la contribution de la foi Baha'i à la stabilité et à la prospérité de la société britannique tout entière. Je suis extrêmement encouragé par la vision de la communauté Baha'i qui reconnaît le pouvoir du dialogue interreligieux et l'importance que tous les citoyens puissent faire épanouir leur potentialité. Votre communauté a une vitalité qui a été bien démontrée par l'inauguration récente des jardins Baha'i sur le mont Carmel en Terre Sainte. C'est un remarquable témoignage de votre foi. signé Tony Blair. An Nordirland huet de Premier David Trimble as ein Deputy de Mark Durkin de Bahai dëse Message geschickt. We are committed to the development of a fair, equal, and inclusive society in Northern Ireland, where all the people in Northern Ireland, regardless of their race or religion, live and work peacefully, side by side, in an atmosphere of mutual respect and understanding. We believe that this vision sits well alongside the Baha'i belief that humanity is one single family. We congratulate you on the contribution the Baha'i community has made through activities, your participation in initiatives such as the Northern Ireland Interface Forum and interaction with local community and voluntary groups, which will help the people of Northern Ireland make this vision a reality. We wish you well on the occasion of the Baha'i New Year and look forward to working alongside the Baha'i community in the future as we all strive to achieve our shared vision of a better society for all the people in Northern Ireland. Signed, the Reverend Honorable David Trimble and Mark Durkham. Bei Eis am Familieminister huet Familieministersch Madame Marie-José Jacobs d'Union Luxembourgeoise de Femme Paris empfang fir hinnen Merci ze soen fir d'Donation vun engem Collage vun ihrem Stand bei der Feier vom Internationalen Mioa vum Benevola. Dest Konstwerk huet de lo seng Platz am Familieminister fond a gouf firdrun am Baha'i-Center versteigert an dat fir eng Scholl an Tansania. engem Projekt, dei von der Unity Foundation an dem Kooperationsminister unterstützt wird. ënnerstëtzt gëtt. Aémer gouf ich das Rubriker freiiert vun de Lettzebauer Bahai im Internet ënnert www.bahai.lu.